Egunon Mikel Marquez eh? Egunon Marienez, tantzule guziak Luze bidea, eh? Bai, bai, egiten da, egiten da Horre, eh, gainera, eh, hemen, eguraldi obesea guadu zuen, han kostaldean, eurit, eurit, eurit, eurit, eta eurit, Eta Eta bai. Bidetan eta kasu behar. Bai, bai, bai, bai, ziren putzuak. Bo, errazu, abiatu dugu gure mankizuna indar bat da hor, Xabi Morizaren uh, eh, idatziekin, uh, beraz bai. eta kantu horrekin. Oan behar ba esplikazione bat, eh, bai. deitu duzu funtsian, berdin, berdina, zure diska hori. Amargarena, hori da? Amargarena, ah, bai. Kondiak ontsa egina nintuen orduan. E, Xabier Amurizak edarki e, biltzen ditu bere hitzetan irudiak eta ideiak eta guztiak ez? Eta hor indar bat dabil e, hor aipatzen du ez? E, gure, e, nahi baduzu, e, laburtzen, espresatzen edo edo e, e askotan e, ulertzen ere zaila den indar hori, ez? Zeinak ba gu hemen Euskal Herri tipi hau, ba beti edo askotan aipatzen dugun hori, ez? Ba Europako mintzaira zaharrena eta mm -hmm. gure e, ba ezagitzen indoeuropeo aurreko hizkuntzetarik bakarra eta bar eta hori guztia, ez? Baina hori hori guztia esan da, Eh? eh? hemen imperio ondien eh, tartean, bizi izan gara e, eh, milak aurteetan, ez? Espainia eta Frantzia eta Roma tarrak eta hemen e, denak pasatu dira. Eta bada indar bat, ez? herri bezala iraun arazten gaituena, ez? Hor bada indar bat, ez dana oso oso e, errex edo e, xamur e, edo ez ulertzen Baina beti, dei, dei diezaiogun hizkuntza dei diezaiogun herria, dei diezaiogun ez dakigu nola, ez da? Baina beti hemen mantentzen gaitu bizirik, ez? Ta Xabier rekorritzoietan esaten du, ez? Ba, e, herri hau ez hilkor e, bihurtzen duen indar bat badabilela hor, ez? Mm -hmm, malkoen artetik ere, eh? Bai. Malkoen artetik, eh, dudari gabe, bai, askotan malkoz, bai. Baina, Xabierrek esaten duen bezala ere, ez, eh, malkoak izan daitezela pozarenak, ez? Hori da, eta garraipen bat ospatuko dugula, behar ba, behar ba Ah, ba, noski. Espeantza hori atxikitzen da, azteko, I. Noski. Eta horrekin irekitzen duzu uh, diska. bai. Eta gan behar dugu, behar ba aldiuntakoan, diska, hau, kolaborazio, diska dela, zure lagunen, ez dakit lagun minak, edo, azteko, gomitak, bai. egin dituzu hemenetan bidean eh, hori e, ere eh, herritipia izatearen abantaila bat bada, ez? Herritipia izateak baditu bere ajeak, ez? Eh, bere gauza ezain ederrak baino badu bat e, oso polita ez, eta hemen eh, Euskal Herrian pixka bat gabiltzanok topo bai. egiten dugu hemenetan, ez? Eh, batean eta bestean, eta berdin komunikabidetako e, jendeekin, berdin mendizaleekin, berdin e, antzarkilariekin, edo, edo, edo zein artistekin, ez? E, denok topo egiten dugu, eta horrek ekartzen digu, ba, adiskidetasunak eta lantzeko aukera handia artean, ez? Eta kantarion artean hori gertatzen da, ez? Ba, Baina, badituzu, frango, zuk zure inguruan, ba, nola bai. hautatzen duzu, nola hautatu dituzu? Ka kantuak berak eskatzen du, norekin ah. eta zergatik, ez da? E, adibidez, e, lehen e, aurreko orduan entzun dugu, e, konplize ditut eta e, kantua, eta hor adibidez e, hitzak e, e, Alberdik bidali zizkidan gainera e, polida historia hori ze e, ostiral batzen ortziral bat e, izango ziren atxaldeko e, zaki tirurak e, iruak eta erdiak eta nik e, ene emailak eta begiratzen ari nintzen eta sartu zen email berri bat eta zen Uxuarena eta hitz hauek igortzen zizkidan, eh? konplize ditut eta hemen duzu berso sorta bat, ea zerbait egiten alduzun honekin. Ola bota zauzun, ba, eh? adiskidea ba, duzu. Ba, adiskidea ah. dugu, alkar ah. zautzen dugu, badira urte asko, eta ah. Eh, alkarrekin parranda asko, eta alkarrekin, eh, ba, hori ez, batera eta bestera mm, ez. Mm Eta hori, e, jaso nuen, imprimatu nuen, e, zera ez, paperera pasatu, gitarra hartu eta orren erdi bat baino lehenago egina zen kantua. <laughs> E, hola, ez? Eta gero kantu horrekin, hori, hori ez da normalean gertatzen, eh? beti kantuek badute beren prozesu luzea, eta egin, eta berriz, eta eh e, eh, xetu, eta bai, gero berriz bai. berregin, egin, eta barrez. Baino, oh, airea bere alatxuman bai, duzu. Bai, bai, bai, bai. Etorri zen, eh iaia, ia, bai, irakurri nituen bersoak, eta esan duen, hau musikatu behar dut, bere ala. E, Jorentzen, gitarraen bila, grabagailua, ba, pin-pan-pan, horren erdi batean egina zen, eta ez da aldatu ezer, e, e egin bezala gelditu da kantu hori ez da. Eta gero, bo, hau nola egingo dut, nola grabatuko dut, hau bestea, eta noski, konplize ditut eta, e, kasu hontan, usio alberdik emakume batek, emakumeen arteko, zuon arteko konplizitateari buruz e, idazten du, ez? Gero, nahi bada, guk ere zuekin dugun Uste, konplizitatea, eta zuek gurekin duzuena, noski? Hori ere, biztan da, azaltzen da, e, kantuan, ez da? Ah. Baina, oso garbi neukan, emakume abotsak behartzirela eta bat baino gehiago behartzirela, ez? Mm -hmm. Eta hor alako zerbait e, eh, e, eh, olako jolas bat egin behartzela, ez? Eta eh, oroitu nintzen nola gure irratiaren aldeko jaialdi batean orain izango da urte bat eta erdi edo E, egin genuen ba ekantaldi eta aire aizpekin e, eskatu zeniguten zuek zerbait prestatzea elkarrekin mm -hmm. Eta, eh, han, bueno, lehen ere ezagutzen genuen, eh, topo eginda geunden hemen eta baina hori izan zen lehen aldi elkarrekin kantatu genuena, ez? Eta bere ala ikusi genuen ere, ahotsetara kantatzen eta ongi moldatzen garela, beraiek bereziki eta ni beraien artean, ez Eta pentsatu nuen, ontxo, aire izpak harrapatu behar ditut ni kantu <laughs> ontarako eta pentsatzen dut eh, gustura erantzun dutela. Eh? Gustura erantzun zuten, eta, eta bere ala ikusi zen kantuak indar berezi bat hartzen zuela, bai, beren haotxekin, eza? ez da? Hala, irurte eman dituzu, e, bi urte kantu, afen, diska prestatzen? Bai, bi urte izan dira. Bai, eh? bai, bai, Askifite, bai. eh, alere, egin duzu hori, edo ba- ritmoa usaiakoa duzu? Ez, ez, batzuetan, pasatzen dira urte gehiago, nik uste hor izan dituela garai batean bos pasei urte diskorik gabe ere, ah. eh, ba, hor laroita emeretzian egin nuen disko bat, eta nik uste gero 2000 eta bost arte dola ez nuela besterik egin, eta hor badira, e, du baita ere zure bizitza zelekutan den, une hortan, eta zure sorkuntza, eta eta ze akidura edo ze indar e, maila daukazun unean, eta hau e, kolaborazioen gaia bezala, e, diskoa noiz atera edo noiz ez, hori ere kantuek erabakitzen dute, ha, ah. beraiek, kantuek beraiek. E, ez da hainbeste gure kontua edo disketxearen kontua, ez hemen Euskal Herrian azkenean ez, ez da alako presiorik ere, ez? Mhm. Gehiago da, ikusten duzunean badituzula dozena bat kantu e, ate joka, ez? Bai, e, nahi dugu atera, nahi dugu, bai. dugu jende artean ibili. orduan ba, diskoa egiten da, ez? Hori da. Orduan Xabi Muriza aipatu dugu, aira bai. izpak ere bai, kolaborazioetan, bai. bai. Teletxea. Bai, Alaitz eta Maiderreko Alaitz, mhm. hori ere pensa, ba, el Carrasagutu genuenean nik izango nituen 16 urte eta berak amairu <laughs> pentsa, ez? Ba, bera hoi hartzun ni errenteriakoa horretakoa, ba, ba, beti da nik, ez, lagun eta diskide, eta beti ez da lehen aldia, hau izango da nik beren diskoetan parte hartu dut, bizpeiru diskotan, beraiek ere, mm -hmm. nere bizpeiru diskotan, ba, hori ere, oiko, oiko diskidantzazko kolaborazio bat, bai. Gotzon barandiaran? Bai, gotzon barandiaran ekin No Time For Love kantuan parte hartu du. Bai. Eta hori hori zen, e, ba, hau nik beti kantatu izan dut, kantu hau afalostetan, eta niri asko gustatu izan zait kantu hau kantatzea. Gizeski, hau den, bai. Josu Zabala, eren bai. eh, kantua da, hau, gehien bat ertzainak taldearekin, eh? ezagutzen eh, dugu. Bai. E, beraz zenako hori kagazi duzu No Time For bai. Love. Bai. Hau... Hau, hau badu zer ikusteko hori? Badu zer ikusteko gorik, hau, hau eh, kantu honek baditu egun bat urte, eh, hau estatu batuetan mm. e, Irlandatik joan dako etorkina izan zen, jak uartxauk eginiko kantu bat da, eta ezakite eh, entzuleak horituko diren zako eta panzetiren bai, historia hartaz, ez, bai. anarkista bai. haiek, eh, bostonen, eta nola eh, kondenatu zituzten hiltzera, eta bar, eta egon ziren alako zereak, ez, ba, revoltak, eta bar, eta horren kontestu hortan egindako kantua da. Eta edarki laburtzen du kantu horrek, e, ga, garai hartan bezala, orain, eta beti, ez, historian zehar, eta munduko leku guztietan nola indar militarrek eta poliziek izan duten ohitura oso bitxi bat, ez? Eta da gauetan jendearen etxetara joan, atea bota <laughs> jende harrapatu eta eta Inagosi. Ai, eta eramateko, ez? Bai. Hori gertatu da orain 100 urte, e, Bostonen gertatu da Afrikan, gertatu da Latin Amerikan, hemen eta gertatu da historia osoan zehar, ez? Eta gertatzen jarraitzen du, ez? Hori txarra. Zerrenda luzea oraindik. Zerrenda luzea. Eta Hori horren lekukotasuna ere e, ekarri nahi genuen e, gaur egunekora, ezta? Orduan, e, zer egin genuen bazkari batean elkartu ginen Xabier Amuriza, Josu Zabala eta Irurok, eta berregin genituen pixka bat itzak, eh, eman genion horraztu berri bat. Eh, hau, bai. jak guarxe hauren kantu horren berzioa ertzainakek grabatu zuena bere garaian Josuk eta Xabier Amurizak itzuli zuen, euskeratu bai, zuen. Bai. Beraz eta orain ere Xabier Amurizari e, egoki zentorkion berriz ere ikustea eta Irurok elkartu ginen, egin genuen alako berritze bat, aldatu genituen leku izenak eta hmm. parteide batzuk eta bar, hor irugarren bersoan, eta hau da berzio, ba, 2000 eta amairuko berzio berria, bai. Are, ba, hain ongia ipatu eta behar duguen zunkatu. Hori da. Pausa bat. Zerki. bizikidetza eta parjit gartzela iesa ospena eta isiltzea legea zutani euren gisara eukitzea Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairu atzea Tagune gargasen mende gaudeno kokerromen gaude Ez dute usten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norari gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertanik. Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentxi Gortek justizia egin zieten matoitxukunen gisa Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi Ez dute uste maitatzen gauean, ezagurrik ez negarrik gauean Ez zergatik ez norarik gabe, diren agarra isi bakarra gauea Eraman zituzten sako taban zeti lorka eta putxanti Etorri ziren Viktor Jara, Obizan, talagunen bilan Bostonen, Kabulen, Ramalan, Santiagon, Saharan, Belfasten edo elgoi barre. Ta beste hainbat lekutan, hau zerren da maigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez noranik gabean sirena garra izi bakarra gauea Zatoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago Arrainak itxasoa behar duta herriak zu behar zaitu Gure goguak iran arte ez da beldurra nagusituko Ez dute usten maitatzen gaueran Ez agurrik ez negatik gaueran Ez zergatik ez norari gabe Sirena garra isi bakarra gauean Sirena otsa garra isi bakarra gauean Sirena garra see Mikel Marquezen indar bat dabil hor, diskatik hartua, diska hartua, Mikel Marquez, Euskal Iratietan, ondai izela saioan, zuzenean hemen zitugu, kontentzira diska Bai, bai, bai, bai, bai. Ez dakite, onden ertia hola, baina bakotxek bere buria laudatzea, baina eh. sendira... Goxuan zirela, oh, zure diskauntan. Azkenean beti bada, ez, arrisko hori egure egoa puztutzeko, ah, eh, eta zein e, eh, ederki zein e, pozik eta zein ondo, ez da? Baina, azkenean e, egia, egia, egia, azken egia eta inungo, e, ez dakit, e, nola esan, inungo zerari gabe, ez, inungo puztukeriari gabe, bai, bai. nik esan dezaket, E, kantariak ez duela inungo trascendentziarik e, mundu hontan, ez? Trascendentzia kantuek dute, ez? Kantariak hiltzen gara, eh? Ni hemendik ehun bat urtera edo hilko naiz eta <laughs> norbaitek beharko zaitut soportatu, <laughs> bai, eh? Bai, ordu arte ez da. <laughs> ez da gino den, baina. <laughs> eta, ba, batek baino gehiago. ah, ba, hori, uh, baduzu, ba, bai. biziki inguratua izanen zirela. Noski, ez, nahi nuen e, e, kantario hemen e, pausoan gaude ez, ba. pasaran ez, ba, eta, eta, eta kantuak gelditzen dira, kantuak Mm. gelditzen dira, iparragirre hil zen, eta bere kantua gelditu dira, eta etxaun eh, bat eta bestea hil ziren, eta bere kantua gelditu dira, ez? Mm. Eta jendeak eh, kantaria hil eta oso denbora gutxira ez duia kantaria gehiago oroitzen, eta kantua oroitzen du. Hori, hori da, beraz, ni oso gustora nago kantuak eh, ongi gelditu direlako. Beti onbeste idatzi duzu, diska batian? Bai, bai, gehien bat lehen diskoetan e, egia daba gehiago e, neitzak eta ene kantuak eta zirela. Gerora, bo, beste ezakit bilbidean e, egiten dituzu itzuli batzuk eta egin nuen disko oso bat pako hitzekin, egin nuen beste disko oso bat kantu erotikoekin eta baziren kantu tradizionalak, poetenak eta e, hori ez, e, txomin laguntza handia izan nuen orduan eta Eh, ba, hori ez, ba, iparralde eta egoaldeko kantuak, eta deneta izen, eta egin ditutalako lan monografikoak, bai. bata bai. bestea, eh, erdian zerki moduko zera ura, estriguaren izgalduak, eta alakoak ez, eta bueno, itzulian, itzulian, itzulian, itzulian, berriro ere orain eh, ezakit e, nola esan baino itzulinez gehiago ba, kantu kanta, kantugilearen eh, puntu hortara, ez, gehiago ba, neuk neronek idatzitako kantuak, eta poemaren bat, baten eta besteen berso sortaren bat, eta poemaren bat, baina bai, diskontan, e, eh, kantu gehienak, Bai, nereak dira, bai. Ala, eta izagak ametsak dena ilusio zira eta esperantzaz beta ikalere bai. naiz eh, gauza gogorrak bizi diren eskolegian no time for love eh, kantu hau lekuko bai. halere biziki amodiozko kantu frango ere bai Bai, bai, eh, ala da, nik esango nuke disko hau baikorra dela, baikorra. Bai, hori, hori esan dezake problemari gabe. Bortxaz ala izan behar dugulako? Nik uste egoera berdin baten aurrean eh, ez dut esan nahi egoera e, latz bat edo triste bat bizi duzunean izkutatu behar duzunik, eh? Mhm. Ez dut esan nahi, e, ez dakit e, eh, itxasoan itotzen ari garenean esan behar dugunik ondartzan eguzkitan gauden, gaudena, ez? E, esan behar dugu, ez ez, e, itxasoan gaude eta itotzen ari gara. Hori, realitatea hola, da, ez, realitatea behar da ikusi eta behar da aztertu eta ez da, ez da izkutatu behar, ez da? Ah. Baina, errealitate berdin baten aurrean, e, realitate berdinaen horrean, itxasuan itotzen ari garen e, realitatearen aurrean ere, e, baikorra edo eskorra izateak izugarrezko aldea du. Agian, e, izan daiteke e, salbazio edo eriotzaren eta biziaren arteko desberdintasun berdina, ez? Egoera berdin baten aurrean baikorra salbatuko da eta eskorra hilko da. Hala. Seguruenik. Seugenik ere. Bai. Bai, horrek eh, biztan dena sekulako importantzia baduela. Eh, dena den oraiko mm, not time for love ekin ere goiten algira beti, oaiko eskolegiaren egoera zuk zer diozu artista kantari bezala. Bo, be, egin genezake, ze ordu da, laur, laur den gutxi. <laughs> ze ordu ekarte duzu, Marian ez terdiak ba, arte. Bo, ba, terdiak ba, arte, bai. Ez digu, ez digu denborarik ematen, zein da urrengo galdera. Artista, artista, zer dio. Ba, Sekulon bezen bat esperantxa, bada. Hori dira, ba, dizkan dena den aipatzen bai, duzu. badira zantzu negatiboak eta badira zantzu positiboak ere. Asko aldatu da gure gizartea hasi ginenetik, eh? oroitzen duzu, Marianez, eh, bon, eh, beira, Daniel Landarte aritu da lentxeago, eta bai. oroitzen du nik nola lehen maketa bat grabatu nuen, nik mila bat eta sortzian izango zen, Ta Daniel orduan etorri zen itzaldi bat ematera gure herrira eta oparitu nion eta ordun egin genuen lehen ezagutza, ez da? Eta zuekin ere, eh, bai. Maria Iniesta zuekin eta pantzoekin eta oi, eh, zuekin ere garaitxu hartan izan zen. Ez? Zure begiek claro. kantu famatu horrekin. Arekin eta bar, pentsa nola aldatu den Euskal Herria, ez? Kantari eta gizartea bera, eta nola egin dugun e, pixka bat burgesiaren aldera eta alako anestesia edo lokartze baten ingurura, baino bestetik nahi baldin baduzu hizkuntzaren ezagutzan eta beste maila batzutan aurrera egin dugu komunikabideetan, e, zuena bezala bestelako komunikabide bat edo edo euskaraz e, e, lan egiten duten beste bat komunikabide lehen baino indarsuago daude Ba, ez dakit, e, e, esaten dizut, iru, laurdenek ez ligukete emango denborarik, ze hau oso gai korapilotsua da eta oso luze zertu beharrekoa, ez? Kantu gintzan? Kantu gintzan aldatu da, aldatu da musikaren e, eh, percepzioa, nik esango nuke aldatu dela industria, aldatu dela bai. musika entzuteko modua, aldatu da musikaren balorea gizartean, bai. guztia aldatu da. Pixka bat musika e, pasatu da nahi baldin baduzu konsumoko elementu bat izatera maila askotan. Naiz eta egia den, e, orain gaztetxoak nik ikusten ditut, nik baditut ditut e, amala urteko alaba bat, eta hemen beste bat, eta haiek ikusten ditut, egoaldean, hemen iparraldean, e, pixkat desberdin da, nik, e, bueno, e, bai, bai, nik beste modu batean ikusten dut, hemen e, ez da loreak zuei botatzea gatik, eh, e, baina hemen iparraldean, e, nik ikusten dut errespetu gehiago agian musikarentzako. Bai, ezakite eh, kulturala den edo zer den, bueno, bai- Zer entzuten dute zure alabek? Gure alabek entzuten dute, esango nuke, ba, Londreseko edo Madrileko gazte batek entzuten duen gauza bera, edo New Yorkeko batek entzuten mhm. duen e, musika Bai, normal, normal. Mhm. Bai, bada hor, musikaren euneko laro goi, eh? esango denuke. Gero, hemen gure nabardurak ditu eta trikitixa ez duten nua Yorken entzuten eta gureek bai, ez da? Bai, bai. Edo ez dute, ez dakit, e, eh, kentzazpi eta gureek bai, ez? Bai. Hori, hori garbi dago, ez? Hori, hori dudarik gabe. baino, eh, eh, honekin esan nahi dudana da aldatu dela musikaren e, erabilera, ez, eh, lehen diskoak erosten ziren, entzuten ziren, estimatzen ziren, ziren arte obrak, ez, arte, bai, bai. arte lanak, ez. Orain kantuak dira, kantua, baduzu hor portablean kantu bat, edo aparailuan, eta gero beste gauza bat, baldin baduzuk interneterako e, sarbide bat, munduko musika guzia duzu eskura, ez? Eta ez duzu behar, ez da zeure aparailuan bertan edukitzea ere, ez? Nahi duzunean, baduzu hor e, e, sarbide bat, ez? Guzi horrek ekartzen du alako, ez dakit nasmen bat den, edo informazio gaindosi bat, ez dakit e, alda, nunda, aldatu da. Interneten nunda Mikel Marquez? Hor da, hor da, hor, gaude, gu eh, oiko leku zioietan, ez? E, oroitzen dut, azken diska honekin ez dut begiratu, baina nik oroitzen dut nola aurreko diskoa, ez, hartan izan zen, ura, bai. atera zen, eta egun berean, aur, e, e donostian egin, ba. eta etxera joan nintzen, bazkalostean, ba, atxaldean, atxaldeko bostetan, sartu nintzen ordenagailuan, eta hor badira ares eta emule eta olako zera hoiek, ez? Ba? Sartu nintzen, eta, bai, hori da, klak-klak eman nuen, eta antzen. Eta esan nuen, hau zer da, txarra edo ona, zer bai, da hau? Bai. Mm. Ez dakit, hor, hor gelditzen da. Eta, eh? geroztik, ez dakizu, ea ona edo txarra izan den Ez dakit oraindik ona edo txarra den. Nik badakit e, guretzat txarra dela e, disko gutxi saltzea, ze disko gutxi saltzen baditugu, e, duintasunez lan egiteko gure aukerak murrizten dira. Beno bestetik, badakit hor ez egoteak esan nahi duela gizartean ez egotea. Orduan, zer esango dizu da, Marianez? Bide erdi bat ez da, pentsatzen al? Mm, hor or, badira bai, bide erdiak, bai, bai. Spotify, hor bai, bai. badira bai. erdi ordaindu, erdi ez ordainduko lekuak, gutxi gora berat gure duintasuna hor eh, mm. Eh, eh, salbatzen dutenak edo, ez, ba, ba, horra azaltzen dira, gure inguruko biografia txobat, ez daki zer, bestea. Hor, Ez da, nik uste dut hau dela prozesu bat oraindik amaitu ez dena. Bai. Ez, bagian ez da, sekula amaituko, ez? Bai. Eta beti ari gara, ba, amaituko da CD-a, eta amaituko dira diskoak, eta amaituko da, baina ez dira, inoiz amaitzen. Eta beti pentsatzen dugu, ba, hau agian izango da egingo dugun azkena, eta gero hemendik aurrera izango da online, online eh, grabatu, eta online ezarri, eta bar, eta... Baina beti pasatzen dira bi urte, irugeiago gehiago, eta berriz diskoa egiten dugu, eta... Hala, <laughs> diska hor da, Bai, bai, beraz indar bat eh, dabil hor eta orai kantaldiak. Bai. badira pixka bat ikusten dituzunak orduran gorekin batean eta Bai, bai, badugu eh, kantaldi berezi bat orain, abenduaren batean egingo dugu eh, Donostian, Antzoki Zaharrean hor antzoki historikotan misteriotsu bada, ez, han sartzen zara eta ez dakit, eh, adibidez e, eh, bilintx, eh, haundian han bomba bat e, lertu zitzaion ganbaran eta han, han eritu zen eta haren ondorio ziltzen, ez? Edo ez do kamairuk ere jaialdiak egin zituen, antz, antzoki hortan eta Oida, badu... Pa, Pariseko e, olimpia bezalako. badu alako zera, ez? Badiru, sartzen zaran eta kamerinoetara eta joan Bilboan eta han, Arimak handira. Handira, ez? E, pensatzen duzu, hemen da Bilbi Lintz, nun bait, eta hemen, <laughs> ez, e, eta ere hemen dira, ba. nun bait, eta ez? Ba. Halako sen, sentimentu bat eh, sortzen da antzoki hortan, ez? Eta handugu eh, emankizun berezi bat, ze izango da diskoaren aurkezpena musikariekin, horiek ez bai. ditugu aipatu, Arkaiz Miner, e, Amaiur Kajarabile, eta Satxa Soriazu, enekin eh, eh, ibiltzen diren musikari, hiru musikariak, et, taldea, ene taldea, uneontako taldea osatzen dutenak, eta gero izango dira gonbidatuak, diskoan parte hartu duten, gonbidatu zenbait, eta ba, alaxe ingo dugu e, jaialdi berezi bat, ba, pixka bat, diskoaren irudia emateko disko honen irudia, ez? Gero ibiliko gara, noski, ba, diskoa aurkezten hemenetan, e, baino ohiko taldearekin, e, eta gonbidaturi gabe. Beraz, e, gonbidatu hoiekin jaialdia ikusi nahi duenak abenduaren batean, atxaldego zazpietan. Berdo haratir urbildu, bai, bai. durangon bai. esperantza hundia ere? Bai, durangon hor e, nik, nik esaten dut, e, e, kantarion e, lana neurri hondi batean ere badela eh, geure you know, esaten, gorputz propioarekin eh, lanak defendatzea, ez? Mm, mm. Alegia, arunz joan, jendearekin egon, nahi duenari ale bat eh, sinatu, e, argazki bat atera, eta musu bat eman, ez? hori, nik uste dut egin behar dela, ez? Jende askori oso pixua egiten zaio, eta bar, baina nik, nik benetan gustora egiten dut, ze badakit hori ere, badela gure ofizio honen partez, eta, eta lehen baino gehiago orain. Hmm. Tendentzia bat ere erakusten du, Bai, nik, nik uste dut eh, importantea dela. E, jendea pasatzen da, ze, eh, hori ez, aipatzen genuen Landarte landart eta laroita sortzia eta bar, ez? Nik laroita maikean atera nuen lehen diskoa, ez? Haiek vinilozko disko handia bai, haiek bai. ziren, bai. ez? Ia, ia, ba, hori ez, kuadro baten, paretean zintzilikatzen zen kuadro baten tamainakoak, ez? Hori ez? Zaria, bai, ondia ba, da. Bai, bai. ziren, ez? Eta, Nik lehen disko atera nuen urtean, bezakit, eh, agian lagundu lagunduko nauzu, ez? Eh, zenbat disko aterako ziren euskeraz urte batean? Ogei, asko jota, amabost. Ez? -hmm, hmm eh, ba. Bai, iaia, eh, esan nahi dute, bazela, ez dakit, eh, eh, ateratzen zenuenak bazuen alako reperkusio sozial bat per se, esaten hmm, dena, ez? Orain, egin behar da beste lan bat e, joan behar duzu egon behar jendearekin eh, desberdina da, ez? Ah, ba, ba. Eh, Eta nik sinisten dut orain egin behar dela egin behar dugula, hori ere tokatzen zaigula guri egitea, eta durango koazoka da leku e, primerakoa hori egiteko bai Errazo, eta bururatu behar dugu, Mikel bai. Marquez, ipar aldean adiskide frango baituzu, eh? Bai, bai, eta bai. maite duzu? Bai, noski. Hemen gaindi ibiltzea, gaur eman dezagun e, irulegiko irratiratu nator bildu zira. Bai. Badakit gero itzordua badituz, baduzula bai gorriak batzuekin bai, eta Bai, bai, bai. Nor, Ramon nortzu, Martiko dena. Nortzuekin, nortzuekin. Esta Jean Marie bat, oh? Ah, bai, bai. Oh, bai. Gaindi, bai. ez dakit bai, bai. deitu dute unarat. Ah. Erran Mikeli, hemen garela. Trago, trago bat dela merdula. Bai, bai. Ez bai. oso Jean Marie, komisionia egin adut, eh? Amtenan <laughs> txixenean, eh? bai, bai, bai, mastizaniak. Hala, hala. Ara, iparraldea biziki gustuko. Bai, bai, nik. Eh, badute sorte hori ez, de, dena delakoagatik, seguruenik ni neronek ere landu dudalako ere, eh? Bai. izango da, eh, ba, baditut lagun asko eta beti kantatu eta eh, eh, ibili izan ez hemendi zuekin ere, ez, bai. ez bakarrik irratia dela medio edo, edo, edo, edo disko bat ateratzen dugunean. Marianez, zuek bai. etorri zarete aiara gure, gure herrira, diskorik eta entrevistarik eta ezer gabe, egin dugu afari bat eta bazkari bat eta guk mm. hemen eta hori hori nik uste dut e, importantea dela, ez azkenean e, gure lagun batek esaten du Euskaldun osoa izateko, eh, e, ezagutu behar direla Euskal Herriko hiru hizkuntzak, ez? Uh Une honetan dauden hiru hizkuntzak, ez? E, Euskara, espainola eta frantsesa, ez? Ta bon, nik eh, anpe ezagutzen ditut, eh? Ez duzu beharrik Jean-Marie eta Erramonekin ez, ez, Baina eh, horrekin, eh, laburtu nahi dut bestea ere, ez? Bai. Gu Euskaldun osoak izango bagara, ni, ni iparraldeko eh, kantari bat ere ba naiz, bai. ez da? Ah, eh, ah. Ni egoaldean sortu nintzen, baina iparraldeko kantari bat, ne? Zergatik ez, ene, ene herria Euskal Herri osoa da, eta iparraldea ere, ni iparraldeko kantari bat naiz, eta hori e, e, e, e, norbaitek zerbait kontran esaten baldin badit e, epelak hartuko ditu eh? kasu. kasu, elga gutzi behar dugu Andrea, entzunen dugu bai, Andrea Bidar, batxena afartara, e, ba, deraz, Amerikan bizi dela bai, bai, bai e, noka taldekoa, Kaliforniako txinoko, txino Kaliforniakoa eta benito lehtsundi, adiskidea ere bai, noski, benito adiskidea undia kolaborazioetan da, diska hor, hor dira biak kantu enten, bai? Bon, besarka da hundi bat, gure entzulen partez, Mikel, eta bai. nahi duzun arte kantaldi baten dako hemen. Hori da, ba, nahi Gomitak, duzunean. Eh? eh? Egingo dugu zerbait, beti bezala. Are, izan ongi, mil euskal izenean, bai, unara ino eto Gauza xumeetan da eder tasuna Gauza xingleetan da bare maitasuna Kafe bat ardo kopa bat Zure begiaratzak bart Itxastan badaren kea bai maitea Kafe bat ardo kopa bat Zure begiaratzak bart Itxastan badaren kea bai maitea Gordetzen den oro galtzen da Usteltzen da, zaitzaltzen da, Ematen den oro azten da Berdetzen da, taitzultzen da Gordetzen den oro galtzen da Usteltzen da, taitzaltzen da Ematen den oro azten da Berdetzen da, da.